benvinguts a una nova edició de Teràpia de Grups amb el doctor Jota. Eh, avui farem un, un especial de jazz, de jazz all school, mm, basat bàsicament en els grups de jazz que més em van marcar des de que vaig sentir Louis Armstrong per primera vegada quan devia tenir, no sé, 6 anys o 7 no vaig tardar gaire a aficionar-me'n i al cap de 4 dies ja estava estudiant trompeta, o sigui que em va marcar molt fort tant el Louis Armstrong com el món del jazz. Eh, hem començat amb Billie Holiday i una cançó que es diu Strange Fruit, considerada la seva millor cançó i una de les millors cançons de jazz del segle passat. Seguirem amb Billie Holiday, us la deixaré sencera perquè la pugueu escoltar. És Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Billy Holiday amb Blue Moon del 1952 Billie Holiday va néixer el 1915 va morir el 59 una de les veus més reconegudes i reconeixibles del món del jazz una dona marcada per violacions a l'adolescència marits que la maltractaven físicament tot un, una vida dura que es va plasmar en la manera que tenia de cantar amb com traslladava el sentiment eh, al seu registre vocal. Tot una crac. I seguirem amb Duke Ellington. Duke Ellington va néixer el 1899, cagatí, i va morir el 1974. Una vida molt llarga, un pianista i compositor eh, indiscutiblement bo i líder de Big Bands. Big Bands eren, com el nom en anglès diu, eh, bandes enormes amb molts músics. Diu Kellington amb tots vosaltres amb la cançó Caravan. Caravan. Thank you. Duke Ellington amb la cançó Caravan, una cançó que s'ha convertit en un estàndard del jazz. Han tocat tot tipus de músics i intèrprets en tot tipus de versions i estils. Seguirem amb el meu estimat Louis Armstrong. Louis Armstrong segurament el coneixereu molts de vosaltres per la seva veu ronca eh, que el va definir durant molts anys però s'ha de dir que al principi eh, va ser eh, com es diu no només trompetista sinó cornetista va néixer el 1901 a Nova Orleans eh, en el seno no sé com es diu en català en el seno d'una família molt, molt pobre molt molt pobre va viure al carrer abandonat pel seu pare eh, eh, va morir el 1971 però sobretot eh, és molt conegut dins del cercle del jazz per, eh, per aconseguir que el que aleshores era una música bàsicament de ball eh, es transformés en un art popular. Eh, va adquirir i adaptar eh, sonoritats, escales, tonalitats que no eren mm, molt típiques del jazz, però que ara sí que ho són i la gent no ho sap o, o no ho vol saber però la majoria de tonalitats que avui en dia reconeixem com a jazzístiques pures van venir gràcies a ell. Us deixo amb Louis Armstrong i la cançó Stardust. of a song melody, my memory, and I'm once again with you. When the love was new, always, each kiss an inspiration, baby, baby. That was long ago, now my consolation, it's in the stardust of a song, beside a garden wall when stars are bright, you are in my arms, baby. The nightingale is very low. a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, oh in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain. Mama, love refrain. hem sentit Louis Armstrong amb el tema Stardust, eh, composat originalment per un tio que es diu Hoagy Carmichael. Eh, seguidament eh, us posaré un, un tema molt, molt reconegut al llarg dels anys per eh, les infinitats de versions que se n'han fet, un tema que es diu Fever, cantat per Peggy Lee. Peggy Lee, una de les poques blanques eh, super ben considerades dins d'aquest món eh, gairebé exclusiu de negres, com és el jazz. Peggy Lee, que es deia Norma Deloris Ekstrom, va néixer el 1920, va morir el 2002, i és una de les veus més influents del segle XX. Eh, ha sigut eh, influència de gent tan coneguda com Paul McCartney o Madonna, Elvis Costello i tants d'altres. Eh, actriu en el seu moment, nominada a un Òscar, eh, tenia veu de contral i aquest és el tema Fever. Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. Hem sentit Peggy Lee amb el tema Fever, tema composat per Otis Blackwell, Eddie Cooley i John Davenport. I seguirem amb una de les altres eh, dames del jazz, quasi bé la dama, considerada així per gairebé tothom, eh, és Ella Fitzgerald, Ella Jane Fitzgerald, nascuda a... Eh, eh, Newport News el 25 d'abril del 1917 i va morir a Beverly Hills el 1996. Tota la trajectòria d'Ella Fitzgerald eh, no només ha tocat el jazz, sinó també el swing, el blues, la bossa nova, el samba, gospel, el calipso, fet discos de cançons de Nadal, fins i tot ha tocat una miqueta el pop. Eh, juntament amb Sarah Vaughan està considerada... Eh, la cantant més important o més influent de la història del jazz. Eh, ja sé que ho he dit unes quantes vegades, però dins del món del jazz els agrada molt eh, dir constantment que tots són els més influents, però potser Ella Fitzgerald és una de les que més. Us deixo amb ella i el tema How High the Moon. Thank you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll still my heart, how high. words may be wrong. We're singing it because you ask for it. So we're swinging it just for you. How high the moon does it touch the stars? How high the moon does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, high, high, high, high is the moon. down down dee boo bee, bee dee doo la la bee bee, bo bo bee, ba ba bo oh bee da ba bee, bee un le de di da ba bo bee di di doo di di doo doo doo doo doo ba bee bee un da bee u ba un bee bee u ba ba bee u ba bee ah bee bee un ba bee bee u bee ba bee, u doo ni dee doo da bee un ba bee bee un ba un bee un be un bee un ba un bee booty and di di bee ah ba bee you dee ba be booby, doo doo doo da da dee, oo doo doo doo doo da do dee, bee bee oo ba bee oo da booby, bee bee oo da do dee, a doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo oo ba boya, bee bee oo bee bee bee bee ba, bee doo bee ba bee bee booby, doo doo doo da da dee, oo doo doo doo doo da do dee, bee bee oo ba bee oo da booby, bee doo da do dee, doo doo doo doo da oo ba oo ba oo ba oo bee oo ba booby, do Though the words may be wrong to this song, we hope you like high, high, high, high, high is the moon. Hem sentit Ella Fitzgerald amb How High the Moon i a continuació posaré eh, un tio que m'ha marcat molt a la vida sobretot des de que vaig perdre els dits perquè eh, ell li va passar a algo semblant. Estic parlant de Django Reinhardt. Jean Django Reinhardt, nascut a Bèlgica el 1910 i mort a França el 1953, eh, d'origen eh, gitano. Eh, des de ben petit ja li va, li va agradar molt això de la música i es va comprar de seguida es va comprar un banjo i, i li va fotre molta canya, però desgraciadament, eh, cap allà a l'octubre del 1928, eh, estava portant unes flors de cel·lulosa eh, a casa i va encendre una espelma, va caure tot de cera damunt de la cel·lulosa i la cel·lulosa s'encén com, com, si fos, com si fos petroli, quasi bé, i es va provocar un incendi que és a seva. El pobre, en veure's envoltat per les flames, es va embolcallar amb una manta, va sobreviure, però se li va quedar, quedar cremada la meitat dreta del cos, per poc perd una cama, si no fos per una infermera que era un crac, per poc perd la cama i el que sí que li va passar és que se li van quedar... Eh, inútils eh, el dit anular i el dit petit de la mà esquerra. Així i tot el tio no, no es va deixar enfonsar per aquest fet i va crear per si sol una forma de digitació de guitarra absolutament pròpia i nova que li va permetre pues, doncs, ser, eh, si no el millor, un dels millors guitarristes de tota la història i no estic parlant només del jazz està considerat un dels millors guitarristes perquè amb dos dits el que feia era impressionant. Us deixo amb Django Reinhardt i la cançó Nuage. Django Reinhardt, no hages... I ara seguirem amb Thelonious Sphere Monk, Thelonious Monk, per als que no pronuncien gaire bé l'anglès, eh, un tio pianista i compositor nascut al 1917 a Carolina del Nord i mort el 17 de febrer del 82 a Nova Jersey eh, bàsicament autodidacta. Eh, David Jove se'n va anar amb la seva família a viure a Manhattan i es va posar va aprendre una miqueta de piano però bàsicament va tirar milles per si solet de seguida se'n va anar a fer una gira acompanyant a un predicador evangelista durant dos anys fins que va decidir que ja, ja en sabia prou, ja en tenia prou i el 1941 va muntar eh, la seva primera banda i a partir d'aquí pues, va despegar. Us deixo un Thelonious Monk Quartet i la cançó Misterioso. Misterioso. sentit Thelonious Monk i el tema, el tema misterioso. I ara seguirem amb un crack de cracs, un tio raro d'on de los haya, Miles Davis. Miles Dewey Davis III, <laughs> nascut a 1926, que va morir el 1991 un dels trompetistes més reconeguts de la història, no només del jazz, sinó de, del món musical. Eh, un tio molt, amb un ego molt exorbitat a la part. L'ego estava gairebé a la mateixa altura que la seva genialitat. Era capaç de fer-se tot un concert d'esquenes al públic, simplement perquè li sortia de les pilotes i sense... Podria estar-me parlant de Miles Davis durant hores i hores, però millor us ensenyo de què anava. Us deixo Miles Davis i el tema Milestones. Stones. Miles Davis amb el tema Milestones i seguirem amb un dels tios més eh, controvertits del món del jazz ha suscitat eh, tot tipus d'opinions enfrontades eh, pel fet de que era capaç d'introduir qualsevol estil dins del jazz es va deixar influenciar per eh, qualsevol tendència musical de la segona meitat del segle XX. Eh, així, eh, sobretot eh, es va fer molt famós per començar a introduir sintetitzadors, eh, pianos elèctrics, amb sons eh, raros. No es limitava a agafar el primer sintetitzador amb el primer so eh, més o menys melodiós, sinó que feia bastant de tot. Eh així i tot, quan va començar, va començar, eh, evidentment, quan va començar no existien els sintetitzadors i feia el que feia. Eh, un dels temes més famosos seus és Watermelon Man, aquest és Herbie Hancock. sentit Harry Hancock amb Watermelon Man eh, Herbie Hancock al piano eh, Freddie Hubbard a la trompeta Dexter Gordon al saxo tenor i Butch Warren al baix i Billy Higgins a la bateria i ja per anar acabant us deixo amb una de les dames eh, del jazz com no, Nina Simone. Nina Simone era el nom artístic de Eunice Kathleen Waymon, nascuda el 21 de febrer del 1933 als Estats Units i, i morta el 21 d'abril de 2003 a eh, Carrie-le-Rouet, a França, a França eh, cantant, compositora i pianista de jazz, blues, eh, rhythm and blues i soul, eh, eh, una dona amb un caràcter bastant difícil, tant dalt de l'escenari com baix, més aviat a baix de l'escenari, caracteritzada pel seu eclecticisme, amb una, bo, amb una veu amb, molt pròpia, també contral, però amb una passió i un, un deje que en anglès es diu eh, breathiness, que vol dir veu jadeante, sufocada, eh, sense alè, com si se li escapés l'aire mentre es canta. Eh, va ser una tia eh, eh, mm, molt versada en la improvisació, molt propera al cant, al cant espiritual i sobretot molt activista pels drets civils, sobretot de, de la gent amb ascendència africana. Eh, mm, després de la mort de Martin Luther King, eh, el 1969 eh, va deixar els Estats Units i se'n va anar a França eh, estiada de, de la segregació racial que hi havia. França la van, la van adoptar, evidentment, sense cap mena de, de, de por, us deixo amb Nina Simon i la eh, que és possiblement la cançó més coneguda seva que es diu Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, and I'm feeling good. fish in the sea feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Oh. shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new Nina Simón amb Feeling Good. Hem arribat eh, al final d'aquest programa eh, basat en el jazz. En farem més, en farem més, bueno, en faré més, faré més per vosaltres, evidentment. Eh, el món del jazz a mi és probablement l'estil que més m'ha influït a la meva vida i l'estil pel qual em vaig dedicar a, a la música i m'hi segueixo dedicant, tot i que és l'estil que no he fet mai, però que sempre intento aportar a, a qualsevol cosa que faig. Us deixo amb el mateix tema amb el que he començat, Billy Holiday i Strange Fruit. Moltes gràcies per escoltar-me, qui m'escolti, i ens veiem un altre dia. Això ha sigut Teràpia de Grups amb el doctor Jota. Fins un altre. southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar tree. south. The bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck. For Sent to rat for the tree to drop. Here's a strange and bitter.